Hala da gaintioetan bezala koronavirusak eskas handiak jagin dutila eta hoi hainbat sailetan. Izan sahatzeko hidroalkoliko, ala ahosuduren babesteko masken aldetik eta hoi moleko farmazian aiden madie txartek erraiten daikun bezala. Maskak uh, eh, fruk heiten uh, eh, kontagulta, ordinez aski, oentako bankiagu nuz arte maskak, guetako pu, paske bon, bedezik behar dizi lehenik eta infirmier Guk zahar eh, uh, bat zitsiagu, eta ukraiten diagu boste hun, mena bon, me, ez duk behar diagu ate heli bat egin, hama sortzi jente bat entako, aste Hoikola mauleko zezea ez edo sozial txaleko egiturak galteginik, kiroleko atorregile batek oihala moztu eta ordinarbeko uantxuzi kasketa egiliak, ala mauleko etxerekok maska gija bestelak atzen dutie. Hola, saltegia zerratuik etxegik, hortan haidia. Etxedeko saltegiko ani etxeto. Zeme dezia infirmiera, ki m'on demande osi de pour euh, de travail, et donc là, je me suis dit, bon, là, euh, Là, il faut qu'on démarre. Eta hortakoa tu baihuk, baiete ben josle dienak? En fait, on a organisé un petit, euh, un petit réseau parmi nos clientes qui se débrouillaient et qui sont capables d'être autonomes en couture. Et donc, euh, on leur prépare des kits avec tout le matériel pour fabriquer des masques. Donc, Donki Xos espartin egileatik bebaitaik Timothée da, Timotek Angran. Telebistan euh, c'est zuberatik, uh, ikusi diagu jentek uh, frantzian uh, jina teleia uh, behasidi uh, egitea ebai, be, be, pentsatu gini, ba, egite bai, eh, baina gu horro heben uh, egiteko, zentako ez, agintzeko. Barakik. uh, igana, igana uh, hori halek ekilan, eta elastiko ekilan, eta, voilà, be, dingan egin Eta uh, be egun uh, berriz uh, ahibitzak, eh, uh, egiten. Eta nahiz eta maska hoik ez dien homologatu edo ofizialki unhartuik, gabia edo deus beno hobeki delakuan aidea tia hala.